1 tot 7, elke stam moet een stuk grond in die land kry. Die grond wat hulle moet kry, is by die noorde kant, langs die grens wat gaan van die stad getlon voorbij die stede Lebo Hamad en Gassar aan, tot bij die noordgrens tussen die land Damascus en die land Hamad. Elke stamse grond is tussen die ooste kant en die sedert. Hier is die name van die stammen wat by die noorde kant hulle grond kry, van noord na Suid, dan, Osir, Naftali, Manasse, Ephraim, Ruben en Juda. Die grond wat jullie vir die Heere moet gee, moet langs die grond van Juda wees, van oos na wees. Dit moet 25.000 al breed wees en so lang soos die stukke grond van die stammen. Die gewijde plek moet in die middel van hierdie grond wees. Een stuk grond wat jullie vir die Heere moet gee, moet 25.000 el lang en 10.000 el breed wees. Jullie moet die gewijde grond so verdeel, Die priesters kry die grond bij die noorde kant. Die grond moet 25.000 L wees van oos na wees, en 10.000 L van noord na syd. Die gewijde plek van die Heere moet op hierdie grond wees. Hierdie grond moet die gewijde priesterse grond wees. Hulle is die nageslag van Sadok. Hulle het aangehou om vir my te werk en hulle het nie verkeerd gedoen soos die Israëlieten nie. Dit is die leviete wat verkeerd gedoen het. Die priesterse grond is een present dit is een stuk van die grond wat jullie vir die Heere moet gee, en dit is hooggewaaid. Dit is langs die Levitese grond. Die Levite kry die grond langs die priesterse grond, dit is 25.000 el lang en 10.000 el breed. Niemand mag van hierdie grond verkoop of ruil of vir ander mense gee nie. Dit is die beste grond in die land en dit is gewij aan die Heere. Die stuk grond wat oorblij, is 5000 el breed en 25000 el lang. Dit is voor die gewone mensen van die stad, hulle moet daar woon en hulle diere moet daar wei. Die stad moet in die middel van hierdie grond wees. Die stad moet vierkantig wees, dit moet 4500 el lang en 4500 el breed wees. Daar moet een stuk grond rondom die stad wees, dit moet 250 el breed wees. Oos en wees van die stad is daar dan twee stukken grond wat oorblij langs die grond wat jullie vir die Heere moet gee. Elke stuk grond is 10.000 el lang. Die mensen moet daar plant en saai so dat die mensen wat in die stad werk, kos kan hee. Enige iemand wat in die stad werk, mag op jullie grond plant en saai, dit maak niet saak van wat er staan hy kom nie. Die hele stuk grond wat jullie vir die Heere moet gee, is vierkantig, Dit moet 25.000 el lang en 25.000 el breed wees. Jylle moet dit vir die Heere gee en aan omwee. Die grond vir die staat is ook by daar die grond. Die regeerder moet twee stukken grond kry. Dit is die grond wat oorblij bij die ooste kant en die weste kant van die gewijde grond en die stadsgrond. Sy grond moet langs die stam is grond wees. Die gewijde grond is die plek waar die gewijde plek vir die tempel sal wees. Die Levitische grond en die stadsgrond moet tussen die twee stukken grond van die regeerder wees. Sy grond moet tussen die stuk grond van Jeda en die stuk grond van Benjamin wees, 23 tot 27. Die grond wat die stammen van Benjamin, Simeon, Isaskar, Sebron en Gad kry, is syd van die gewijde grond en die regeerderse grond. Die grond is van die ooste kant tot bij die weste kant bij die zijdekant van die grond van die stam gaat moet die grens wees van die stad Tamar, voorbij die fonteinen van die stad Meriba Kades, en dan langs die rivier tot bij die Middellandse Seerert. Dit is die land wat jullie moet verdeel en vir die stammen moet gee, en dit is wat elke stam moet kry. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is, daar moet plekke wees waar mense uit die stad kan gaan. Die noorde kant van die stad moet 4500 al lang wees, en daar moet drie poorte wees, die poorte van Ruben, Jeda en Levi. Die poorte van die stad moet die name hee van die stammen van Israël. Die ooste kant moet 4500 el lang wees, en daar moet drie poorte wees, die poorte van Joseph, Benjamin en Dan. Die syde kant moet 4500 el lang wees, en daar moet drie poorte wees, die poorte van Simeon, Isaskar en Sebon. Die weste kant moet 4500 el lang wees, en daar moet drie poorte wees, die poorte van Gat, Asser en Naftali. Dit moet 18.000 el wees rondom die stad, en van nou af moet die stad zijn naam wees, die Heere is daar.